Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂ վարչապետներն այցելել են մարտական հնակետեր։ ԼՂ նախագահի մոտ քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտներին վերաբերող հարցեր։ Հայկական երկու հանրապետությունների գործադիր իշխանությունների ղեկավարները պատասխանել են Արցախի եւ Հայաստանի լրագրողների հարցերին։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահի փոփոխությունը կապված չէ որևէ պատճառի հետ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը սկսել է մարզական հավաքը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 65 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1200 գրակոց։ Նոյեմբերի լույս 7-ի գիշերը ժամը 1:50-ի սահմաններում շփման գծի հյուսարևելյան Թալիշ ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի նախահարձակ ակտիվություն դժ շշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը եւ Արցախի կառավարության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը Պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ այցելել են կենտրոնական ենթակայության զրահատանկային զորամասերից մեկը, որտեղ տանկային ստորաբաժանումների մասնակցությամբ ներկայացվել է մարտավարժա ուսումնական վարժանք։ Այնուհետև երկու հայկական պետությունների վարչապետները եղել են մարտական հենակետերում։ Առաջնագծում կառավարությունների ղեկավարները ցանոթացել են մարտական հերթապահություն կրող անձնակազմերի ինչպես սոցիալ կենցաղ միջնաղային պայմաններին, այնպես էլ մարտական դիրքերում իրականացվող տեխնիկական վերազինման եւ ինժեներական աշխատանքների ընթացքին։ Վարչապետներին զեկուցվել է, որ շփման գծում լուրջ քայլեր են կատարվել հակառակորդի գործողություններն առավել կանխատեսելի դարձնելու առումով։ Կարեն Կարապետյանն ընդգծել է այն հանգամանքը, որ առաջնագծում լայն թափով իրականացվող աշխատանքներն առավել անվտանգ են դարձնում մարտական հերթապահություն կրող զինվորների ծառայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂՀ վարչապետները տարբեր հարցերի շուրջ զրույցել են ինչպես ժամկետային, այնպես էլ սպայական անձնակազմի հետ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն նոյեմբերի 5-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի պատվիրակությանը հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ վերոհիշյալ ոլորտներում արկա խնդիրների լուծումը կախված է նաեւ հայկական երկու պետությունների խորհրդարանների համապատասխան հանձնաժողովների միջև փոխգործակցության աստիճանից ավելելով, որ անհրաժեշտ է այսուհետ եւս պահպանել համագործակցության բարձր մակարդակը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Կորյուն Նահապետյանը եւս անդրադարձավ երկու խորհրդարանների համագործակցությանը այն որ կատարելագործման եւ արդիականացման ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ պետք է իրականացվեն հայտնի է դա բոլորին եւ այստեղ պահանջվում է նաեւ ուժերի եւ ջանքերի միասնականացում որպեսզի մենք կարողանանք տարբեր հատվածներում տարբեր հարթակներում համակողմանի քննարկումներ ծավալելով գտնենք նաեւ այնպիսի լուծումներ որոնք կբավարարեն մեր ազգային անվտանգության առաջնահերթություններին Կան բազմաթիվ մարտահրավերներ եւ մենք մեր կանխատեսումներով, մտահղացումներով, նաեւ ռազմավարական նոր պլանավորումով պետք է փորձենք համարժեք լուծումներ գտնել։ Բոլոր այդ խնդիրների շուրջ մենք քննարկում ունեցանք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հետ, բավականին անկեղծ զրույց ենք ունեցել, ինչպես նախկինում հնչել են հարցադրումներ, մտահոգություններ, կարծիքներ ենք փոխանակել, նաև խորհրդարանական համագործակցություն առավելապես ամրապնդելու այս խնդիրների շուրջ քննարկումներ ծավալելու Նոյեմբերի 6-ին ԼՂ ազգային ժողովի նիստերի փոքր դահլիճում տեղի են ունեցել Արցախի խորհրդարանի պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության ու Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը ԼՂ ազգային ժողովի նախագահի եւ փոխնախագահի մասնակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում մշտական հանձնաժողովների նախագահներ Ժանա Գալստյանը եւ Կորյուն Նահապետյանը ամփոփել են նոյեմբերի 4-ից 6-ը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի անդամների IT ծրագրի շրջանակում իրականացրած աշխատանքների արդյունքները։ Նշենք, որ երկու խորհրդարանների հանձնաժողովների անդամները այդ ընթացքում եղել են մի շարք զորամասերում, մարտական դիրքերում հանդիպումներ ունեցել շրջանների վարչակազմերի եւ ԼՂ պաշտպանության նախարարի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյան այցելել է ԼՂ ազգային ժողով, որտեղ առանձնազրույց է ունեցել Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Այնուհետև Կարեն Կարապետյանը եւ Աշոտ Ղուլյանը հանդիպել են ԼՂ խորհրդարանի հանձնաժողովների նախագահների եւ խմբակցությունների ղեկավարների հետ։ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահը ողջունել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ կառավարության անդամների հետ հանդիպման ձևաչափը, նշելով, որ այն Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությունն է։ Կարևորելով Արցախի խորհրդարանականների հետ հանդիպումը Կարեն Կարապետյանը Կարապետյանը նշել է, որ այն հնարավորություն կտա լսել նրանց դիտարկումներն ու տեսակետները Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսությունների զարգացման անվտանգության բարձրացման վերաբերյալ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Անցած շաբաթ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի առաջին աշխատանքային այցն Արցախ եզրափակվեց երկու վարչապետների համատեղ ասուլիսով։ Ասուլիսի ներկա էր նաև մեր գործընկեր Բելա Լալայանը։ Ավելորդ չի նշել, որ ապրիլից հետո առաջին անգամ տեսանք Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին տրամադրության նկատելի փոփոխությամբ։ Իմ հարցին թե ինչով է պայմանավորված դա, արդյոք Կարեն Կարապետյանի հետ նոր ծրագրեր են ուրվագծվում, վարչապետը պատասխանեց։ Իրականում տրամադրությունը շատ բարձր է։ Երբ որ ապրիլից հետո Կարեն Կարապետյանը որը շատ մտահոգված էր իրականում այդ օրերի եւ օր տասնյակ անգամ կապվում էր եւ ամեն անգամ ինչ անենք, գանք թե չգանք միշտ զրույցը դա եղել եւ մի քանի օր հետո եկել է եւ շատ հաճախակի հիշում է ինքը հայացքս, երբ որ մենք հրաժեշտ էինք տալիս եւ գնացել եմ Մոսկվա զանգել, ասում է ես շատ անհանգիստ եմ եկել, որովհետև հայացքդ իս դուր չի եկել եւ այսօրա դրա մասին արտահայտվել եւ 3 եւ մի 10 օր առաջ իրականում տրամադրությունը շատ վատ էր որովհետեւ կար բազմաթիվ խնդիրներ մենք շատ խորն ենք հասկանում այո այսօր տրամադրությունը շատ բարձր է որովհետեւ տեսնում եմ այն լուսավոր կետը որի համար մենք բոլորս մտածում ենք միայն արցախով հնարավոր չէ ընդհանուր մեր հայկական խնդիրները լուծել իսկ այն տրամադրությունը որը կար հայաստանում ինձ համար ավելի մտահոգիչ էր քան առաջնագիծը Այսօր ես համոզված եմ, ինչպես այստեղ շատ շատերը, հասկանում են, որ այն լուսավոր կետը, որը մենք փնտրում ենք, արդեն երևում է։ Նշեմ, որ նախքան Արցախ գալը Կարեն Կարապետյանը տեղեկատվական եւ հերահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի պատասխանատուներին խորհրդակցություններ հրավիրել, ընդգծել, որ ոլորտը համարում է տնտեսության շարժիչ ուժը եւ ակնկալում է նոր մոտեցումներ ու ծրագրեր։ Հնվելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հենց այս խոսքերին հարց ուղղեցի երկու վարչապետներին, որ անհնար է հանրակատվական եւ հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների զարգացում Արցախում, քանի դեռ կապի ոլորտը գտնվում է մենաշնորի ձեռքում ում մատուցած ծառայությունները հերո են բավարար համարվելուց։ Կարեն Կարապետյանը նշելով, որ խնդրին տակավին չի տիրապետում, կարծիք հայտնեց, որ Արցախը որպես տարածք այնքան փոքր է, որ գայթակղից չէ կապի ոլորտում ներդրումների համար։ Հենց դրանով էլ ինչ որ չափով արդարացնում է Ղարաբաղ տելեկոմի մենաշնորհի կարգավիճակը։ Ղարաբաղի շուկան այնքան փոքր է, որ մի հատ էլ Ղ տելեկոմ 2 բերեք, այդ 2-ը ոնց են տեղավորվելու, ես չգիտեմ։ Հարցի պատասխանը Կարեն Կարապետյանը փոխանցեց Արցախի վարչապետին Արայք Հարությունյանը ամենից առաջ անդրադարձավ Ղարաբաղ տելեկոմի հետ պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին հարցից։ Իսկ ընդհանրապես առաջանցնելով ասեմ, որ ինչպես տեղեկացրել է վարչապետը, հունվարի 1-ից կնվազեն Ղարաբաղ տելեկոմի ծառայությունների սակագները, փոփոխություն կլինի նաև որակի հարցում։ Իհարկե մենք կարող ենք պայմանագիրը խզել։ Պայմանագրում այդպիսի կետեր կա։ Իհարկե այդ պայմանագիրը ես չեմ ստացել որպես վարչապետ, այլ հայթայթել եմ կոպիա Սարգսյան, բայց մենք պետք է փոխհատուցենք ներդրումները։ Ղարաբաղ ծերերկոմը մինչև այսօր ներ է դրել 70 միլիոն դոլար, փաստաթղթով հիմնավորված։ Եթե մենք ուզում ենք պետականացնենք կամ պայմանագիրը խզենք, ապա մենք պետք է փոխհատուցենք այդ գումարը։ Կա նման ընկերություն կամ նման մարդ, որը պատրաստ է 70 միլիոն դոլար ներդնել եւ տարեկան ընդամենը 2 միլիոն դոլար շահույթ ստանա, որտեղ Վերջի 3 տարին ես ուսումնասիրել եմ փաստացի շահույթը այդ դեպքում տատանում է դրանից։ Ես այսօր չունեմ պատասխանը։ Երկրորդ, մենք պահանջում ենք նոր ներդրումներ եւ առաջիկայում պետք է իրականացնի մի քանի միլիոն դոլարի հասնող ներդրում, որտեղ ես այսօր ոչ թե միայն դժգոհ եմ սակագրից, այլ դժգոհ եմ նաեւ որակից։ Որակի համար պետք է մեզ ներդրումներ։ Խոչընդոտ համար 1 չի կարողանում պայմանագիր կնքի որևէ մատակարարող կազմակերպության հետ։ Բոլորը հրաժարվում են։ Ղարաբաղ ցելեկոմի հետ շրջանցել հնարավոր չէ, որտեղ մասնագետները պետք է նրան կան տեղադրեն։ Այդպես չէ, որ Հայաստանը ինչ որ կազմակերպություն ձեռք բերի, փոխանցի ինքը մատակարարողը պետք է իրականացնի։ Նման խոչընդոտներ, խոչընդոտներ ռոմինգի հետ կապված, որը լուծում է տարբեր եղանակներով։ Բացի դրանից բավականին մեծ աշխատանքներ են կատարել դի վերջի ամիսներին առաջնագծի եւ ընդհանուր պաշտպանության ուղղությամբ։ Դրա համար մենք ավելի շատ ընտրում ենք բանակցության տարբերակը եւ արդեն հունվարի 1-ից մենք ունենալու ենք նորություններ՝ սակագնի իջեցում։ Այն դեպքում, երբ որ նաեւ պարտադրել ենք մեծ ներդրումներ կատարի որակի բարձրացման ուղղությամբ։ Ասուլիսը տևեց մոտ 1.5 ժամ, որի ընթացքում երկու հայկական պետությունների գործադիր իշխանությունների ղեկավարները պատասխանեցին հայաստանյան եւ արցախյան լարագրողների հարցերին։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Օրերս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատվիրակության Արցախ կատարած այցի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ Արցախի էկոնոմիկայի նախարարությունների միջև ստորագրվել է փոխհամբերման հուշագիր, ինչպես նաեւ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում հանրապետության մի շարք համայնքներ ստացան ՈՒԱԶ մագնիշի ավտոմեքենաներ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Փոխհմբռնման հուշագրի սորագրումը ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանի գնահատմամբ շատ կարևոր է երկու գերատեսչությունների միջև համագործակցությունն էլ ավելի ամրապնդելու եւ խորացնելու գործում։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության հետ ստորագրեցինք մի փաստաթուղթ, որը փաստաթուղթ չէ, այլ կոնկրետ գործողությունների միջոցառումների ծրագիր է։ Այս տարիների ընթացքում եւ հատկապես Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության հետ բազմաթիվ հարցեր են հասունացել եւ հորակարգային դարձել Արցախի տնտեսվարողների համար արտահանման հետ կապված ընդհանուր այդ տիպի բոլոր տնտես տնտեսության զարգացման հետ կապված բոլոր խնդիրները, լուծման եւ առաջիկա աներիկները ամփոփված են այդ հուշագրով եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ այսօրվանից արդեն ստեղծվելու է այն աշխատանքային խումբը երկու գերատեսչությունների միջև, որոնք մենորյա իրենց աշխատանքի արդյունքներով իրականացնելու են այն ամենը, ինչ որ մենք ամրագրել ենք ստորագրված փաստաթղթում։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման նախարար Սուրեն Կարայանի խոսքով այսուհետ երկու գերատեսչությունների համագործակցությունը կլինի ամենօրյա ռեժիմով այն համագործակցությունը, որը որ տեղի կունենա մեր գերատեսչությունների միջև, այս հետ կկրի ինստիտուցիոնալ բնույթ եւ կարելի ասել նաեւ ամենօրյա բնույթ, որը որ հնարություն կտա, որպեսզի մենք բոլոր մեր զարգացման ուղղություններով լինենք միասին եւ բոլոր քայլերը իրականացնենք համատեղ, ինչը կապավի մեզ ավելի զգալի արդյունքներ արձանագրել, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հուշագրի ստորագրման առիթով Սուրեն Կարայանն ու Անդրանիկ Խաչատրյանը իրականացրին եւս մեկ տարօրինակ ուշագրավ միջոցառում։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության կողմից Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը հատկացվել է 50 միլիոն դրամ գումար այս պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել դեր նախկին նախարար պարոն Մինասյանի հետ համատեղ գումարով մենք պայմանավորվել ենք ձեռք բերել մեքենաներ եւ տրամադրել մեր համայնքների տնտեսական կյանքը ել ավելի աշխուժացնելու։ Որոշ համայնքների տրանսպորտային գարիկները հաշվի առնելով ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը ձեռք է բերել ՈՒԱԶ մագնիշի մարդատար ավտոմեքենաներ, որոնց բանալիները վերածնդի հրապարակում հանդիսավորապես հանձնվեցին Արցախի 13 համայնքների ղեկավարներին։ Յուլիա Վանյան այսօր Յակոմինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահի փոփոխությունը կապված չէ որևէ պատճառի հետ։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Աուրելիա Բուշեզը։ Նրա խոսքով նախորդ համանախագահ Պիեր Անրի Լիազորությունների ժամկետը սպառվել է ու նրա փոխարեն առաջարկել են Ստեֆան Վիսկոնտիի թեկնածությունը։ Վիսկոնտին փորձառու դիվանագետ է։ Ֆրանսիան միայն փորձառու դիվանագետներին է առաջարկում ներկայացնել երկիրը Մինսկի խմբում, ասել է դեսպանը։ Իտալիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Ռուբեն Շուգարյանի խոսքով ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո պետք է փոխվի Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի դրամաբանությունը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը խախտել է շատ կարևոր սահման եւ դարձել է սպառնալիք Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը նոյեմբերի 6-ին սկսել է մարզական հավաքը։ Հավաքականը գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանի գլխավորությամբ նախապատրաստվել է աշխարհի առաջնության 2018-ի որակավորման փուլի Մոնտենեգրոյի դեմ խաղին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։